neuroarchitecturo. Ciu strangajo? Num la lasta iardecoi, firmigis en la mondo nova concepto u cunigas du appena cunigeblain camboin, neuroscienzon cae architecturon. Ien resultis neuroarchitecturo, unua vide iom stranga nomo, sed cun tutte congrua ideo ni vidu. Resume temas pri la celo relatigi la manieron kiel architecturo influas la corpan kaj psikan san staton de homoj. Lau neuroscienzo, nia cerbo reagas malsame en malsamai situacioi. Cai la loco kie ni vivas estas grava factoro por niai condutoi cae sentoi. Alivorte, la media viv condicioi causas cerbain reagoin, cognain in depende de hormonoi kai aliei substanzoi cun tia e neuroscienza in nozioi oni clopoda screi architettura in proietto favoras sanan psikan kai corpan funziadon tio concernas ne nur lodge sed ancao hospitaloin, lerneioin, platsoin, cae alien locoin. Facte tiui studoi comencigis iam antau pli ol dude chiaroi en usono. Ciel la afero funccias en la practico. Considerante che la homo perceptas la mondon per siai sentumoi, neuroarchitectoi clopodas stimuli ilin plei opportune. Vidado, jen la cefa sentumo relate al viv loco. Lumo devas esti giusta in tiu loco, cae ancao usado de coloroi, por muroi, obiectoi, cae texturoi. La blua coloro sugestas pacon cae tranquillezon. La verda pensigas pri la naturo, La flava estigas energion cae fidon. La rugia estas stimula cae motiviga, cae til plu. Flarado. Odoroi estas gravai en la medio. Tial, plantoi devas ceesti. Ali flanque, necesseioi, cuireioi cae similae chambroi devas esti bone locitai. Gustumado. En labor loco, exemple, estas opportune proponi kafon, fructosukon, kai mangiagetoin. Ie, kai ie, bombonoi kai dolciagetoi estas bonvenai. Tushado. Iui locoi devas esti ripozigai kai malstrechigai. Portio, comfortai mebloi, kai fresha aero, estas gravai taugae locoi por riposado post la tagmangio povas esti tre sanigai en laboreioi. Audado, oni priatentu acusticon. En laboreioi foie silento tre favoras mensan concentrigion. Ali flanque, en iui locoi, delicata malauta musico por riposigi cae malpesigi la menson. Uno plia aspecto de neuroarchitekturo estas ergonomio. Taugai mebloi cae movijado en chambroi cae laboreioi povas eviti accidentoin cae malsanoin. Pli cae pli ofte, architectoi laboras porque construado de vivlocoi por homoi estu essence grava elemento por sana elaboro, loĝado kaj kunvivado.